Het <laughs> is Ludwig Venter hier so en ek is bezig met my program uh, Treffers van Toeka tot Nou. En, ja, kom ons mors nie tyd nie. Ja, is een lekker, lekker speellys en ek het diep gaan krap vir partij van die goeders. En dan, heel eerste, gaan ons afskop met Lorne Copley. MUZIEK hy is een Suid-Afrikaanse sangeressie, en uh, ja, hier van die 70s, sy is ontdekt dier een onderwijseres, toe sy slechts 6 jaar oud was, en op 11-jarige ouderdom snu sy haar eerste debietalbum, 7 Years Older Than 4. Oké, okay, as ek my kalkulaties eh, uh, dan recht doen, dan is dit so. En <laughs> sy produceer daarna een Sarsie-treffers uh, om uh, op die ouderdom van 20 as gevolg van media, attenties en geen privaatheid, compleet op te hou met haar sangloobaan. Na 40 jaar in journalistieke beroep, oorreed haar ondersteunis en haar broer Broesaar on 2014 om weer een album op te neem. Sy stem in en maak dit een beperkte uitgave uh, eh, van slechts een paar honderd afskrifte van ook Eh, eh, wat ook slechts op directe verkoper beskikbaar was en nie in muziekwinkels nie. Nou, Lauren Copley sing vandag vir ons een van haar groot treffers. Wie onthou het Too Late Now? You kept pretending that you didn't was ons eie Lauren Copley, wat vir 40, wat vir een lang tyd het sy opgehou uh, sing, omdat die uh, media attenties haar privaatheid een bykie geskend het en sovoorts. Nou, haar ander groote was mos natuurlijk uh, Kentucky Blues, maar Ok, ek sien Joy, jy sê jy gaan vandag nou lekker saam luister. Ai, ons hoop jy voel beter man, en uh, laat hierdie hospitaal daar van jou en sovoorts en sovoorts nou dinge van die verlede raak. En uh, ek weet, uh, Louisa, jy het gesê jy gaan ingeskakel wees, uh, soos altyd. Betty, sy sê sy het beerdkracht vanaf 4 uur, en uh, soos sy sal nie kan luister nie, maar sy is altyd gereed vir wanneer die potgooie uh, vrygestel word. Hanlie van Rooien, sy is ook onmisbaar, sy is elke program wat ek uitsaai, ek kan nie dink aan een wat sy al gemis het nie, en uh, ek is blij daar oor, want sy is die een met die oor, wat my altyd recht help as daar foute insluip. Nou ja, ons stap aan met die program, en ons kom nou uh, by nog een Suid-Afrikaanse groep, en die groep is natuurlijk Cloud en uh, ja uh, hulle was oorspronkelijke Zuid-Afrikaanse damesgroep wat in 1977 in Johannesburg gestig is. Hulle bekendste treffer was natuurlijk Substitute wat allemaal ken en uh, was saamgesteld door Willie Wilson en die uh, uh, 1978 bereik hulle weergave liekie nummer 1 in 10 lande en dit ook nummer 2 op die Britse singles charts. Nou, ja, die een wat ek gekies het wat hulle vandag vir ons gaan doen is, hier is Cloud en hulle gaan vir ons sing Save Me. Take me away to the moon The people around me don't feel die damesgroep, damesgroep Cloud, en meer as enig een ander, het ek, eh, daai tyd was dit my mening, dat hierdie groep uh, eh, internationale roem uh, kon verwerf, maar ek, ek dink daar was voorwaardes aan verbonden, hulle moes in Ierland gaan bly, en hulle moes dit en hulle moes dat, en hulle was nie bereid om dit te doen nie, so uh, hulle het die potentiaal gehad om grootsterre in die buitenland ook te word, uh, wat hulle wel gewoord het in elk geval, so ten spuite van hulle beperkings wat daar op hulle gestel was. Ok, ek wonder of Diana, Diana Kutse, uh, eh, Figart, uh, of jy ingeskakel is, ek sien jy het vroeger navraag gedoen oor die uh, skakel manier om uh, in te skakel vandag, uh, laat weet of jy saam luister, en uh, dan as jy luister, baie welkom by ons program, Motti, uh, eh, de kok daar van uh, George, altyd een gunsteling, of altyd een uh, staatmaker, en uh, Alida van Rensburg, of uh, <laughs> ek kan nie daar voorbij kom nie, Alida, verskoon my, Alida Stein daar van uh, Rustenburg, uh, ja, baie welkom, jylle moet lekker luister en ek hoop jylle genie die muziek en jylle kom recht in die naweekluim, dis waarvoor hierdie program is, uh, en dis hoekom my hierdie tyd uitgesaai word, ek wil jylle in een naweekluim kry, en dit is moos juist nou, uh, ek dink dit is vakantie, ek weet nie, ek het verochend gesê, as een mens eers op pensioen is, dan verloor jy tred, moet wanneer is het vakantie daar, wanneer is het lang naweke, wanneer is het schoolvakantie, ek weet nie, ek het nie meer een koek en kloe nie. Betekker vind ek hier aan die einde van die schoolvakantie uit, dit was schoolvakantie gewees, maar in elk geval, ons stap aan met die program en die oukie wat ons vandag na gaan luister, is ook, of wat ons nou na gaan luister, ook weer een Suid-Afrikaner. So, as ek nie baie Afrikaanse muziek uh, uh, speel nie, uh, vergewe my maar, maar ek speel baie van ons Suid-Afrikaanse kunstenaars, hier is die derde een al van die vierde dag, en ek praat natuurlijk van Dennis East, en nou hy is een Suid-Afrikaanse liekieskrijver, muzikale vervaardiger, en uh, oorspronkelijk van Pieter Meritsburg, Pieter Meritsburg, hy het sy uh, muzikale loopbaan in die laat 1960s begin, en in die 1970s saam met The Rising Suns, het hy opgetree en later in 79 die rockgroep Stingray saam met ander Suid-Afrikaanse muzikante gevorm. Nou benevens sy werk as liedjeskrijver het hy ook baie uh, of muzikale albums vir Suid-Afrikaanse sowel as Britse kunstenaars vervaardig. Dennis East sing vir ons natuurlijk wat er anders as a million drums. MUZIEK ook iets. Uh, ja, a million drums daarvan uh, Dennis East en uh, ja, was een van sy groot uh, ginsteling of een sy groot treffers gewees van die tyd. En ok, uh, Rina, Rina uh, Foster of ja, daarvan Bethlehem, uh, jy skakel ook gewoonlik in, ek geloof jy is ingeskakeld, uh, baie welkom by die vanmiddagse uitsending. Ek hoop julle allemaal geniet die program, maak jy saak of julle nou, eh, wat nie, maar ja, solang julle dit geniet, is ek happy, en uh, as ek happy is, dan speel ek nog mooier muziek. Jy sien, dit is een aansporing daar. En ja, ons kom nou by uh, die uh, sanger Lionel Peterson. Nou, hy is gebore in Alexandra Township, en het een paar optrede saam met die groep Thunderbolts gehad en later by die dynamische groep van uh, Eerste Lust in Pretoria, die Miracles, het hy aangesluit. Hy het sy naam met hulle, eh, hy het saam met hulle uh, album opgeneem genaamd The Miracles om na, Lionel Peterses. Uh, en uh, wat ons vandag van die man kan luister is natuurlijk Come Back Liza. Come Back Liza hier kom hy. Want hy jylle die speelikie, come back Liza, come back Paul. He? Peterson en uh, ek wonder altyd, uh, ek sien partij plekke spel om Peterson en ander eh, Peterson. Nou wonder ek wat hy eindelijk is. Ek dink is meer Peterson. Ek weet nie, ek is nie seker nie. Maar in elk geval, uh, dit was hy met sy liekie, come back Liza, come back. Uh, dat hy een wat jy die papierkie so op jou vinger uh, getik het en dan het jou achter jou rug en ja, nee, ek weet nie, sekere van julle ken seker nog die, die speeliekie wat ons altyd gedoen het. En uh, nou, ons is nog steeds tussen die Zuid-Afrikaners en wie sal nou glo? Ek glo, daar is min mense wat het weet, maar hierdie uh, eh, groep, uh, die McCallies Workshop, hulle is een Zuid-Afrikaanse psychedelische groep, hulle het uh, eerste album is vervaardig dier Billy Forrest op etiket True Tone Records, waar hy in 1968 by True Tone platemaatskapie uh, aangesluit het. Die album gebruik een aantal muzikale stijle en word beïnvloed dier The Beatles in die besonder Sgt. Pepper, Frank Zappa, Pink Floyd en die Moody Blues. Se Threshold of a Dream. Nou, natuurlijk as ek die McCullies workshop speel, is daar net een baie populaire ene wat ons na gaan luister en jylle weet al wat dit is.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 There's enough gold here to start to get high on. Kallies workshop en dit was, oog, ek dink het gaan al die pad terug daar, ek het die datum gesê, 74, 75, as dit so laat is, ek dink het was nog voor dit gewees, maar in elk geval, dit was de bakkeneer. En, uh, wie anders gaan ons nou naartoe? Ok, hier kom ons by ons eerste buitenlander van die program, en ek praat nou van John Paul Young. John Paul Young en onmiddellik weet julle allemaal al klaar waar die liekie gaan wees. Maar hy is een Skotse Australiese popsanger, uh, gebore 21 juni 1950 en hy het in 1978 een wereldwaie treffer gehad met Love is in the Air. Behalve vir Love is in the Air het Young in Duitsland en Nederland die top 10 uh, eh, kaart sukses behaal uh, met uh, Standing in the Rain 1979 en vier ander top 10 treffers in Suid-Afrika, waaronder die nummer 1 treffers, I Hate the Music. Nou, uh, dit was in 1976 en 1977 eh, doen hy hierdiene wat ons nou na gaan luister en ja, jylle dregeraai Yesterday's Hero. Here is the news. Georgia Street. was hy, yesterday hero, en uh, ja, hy is nog vol, vol go, en uh, as al die heroes maar so kan klink, en nou kry ons nou hier een boodskap, wat al die pad van Boksburg af, gaan dit na, Henties Baai, en Lydia, baie, baie geluk met jou verjaarsdag, en hierdie is vir jou, voor ons aangaan, Daar sê, dis baie baie geluk van Corneels en uh, Lorraine Pieterse daar van Boksburg aan hulle dochter Lydia in Henties Baai. En ja, jy moet uh, baie gelukkige verjaarsdag hee en nog vele, vele meer in die toekomst en hulle sê ek moet sommer vir jou iets mooi speel. Nou, ek weet nie, die volgende en op die, ek het nou nie speciaal vooraf geweet om vir jou mooi ene te gaan uitsoek nie, maar ek, al die plate op my speelhuis is ons mooi, is het nie. Kom, ons speel vir jou die een van Brothers Fall en die liedjie naam is uh, Greenfields, lekker lekker verjaar, Lydia van Enties Bay. Hier kom hy. Once there were green fields kissed by the sun. Once there were valleys where rivers used to run. Once there were blue skies with white clouds are gone now, parched by the sun, gone from the valleys where rivers used to run, gone with the cold wind that swept into my heart, gone with the lover dark clouds hide the day. I only know there's nothing here for me. Nothing in this wide world left for me to see. But I'll keep on waiting till you return. I'll keep on waiting until the day you learn. You can't be happy while your heart's on the road. You can't be happy until you bring it home. Home to the green fields and me once again. Ja sy, speciaal vir Lydia, wat verjaar en uh, ja, maak my jaloers, Corneel sê, sy sê, sy sit vir die see en staar terwyl die kinders haar bederf. Ai, ai, ai, what is the life? Ek sal ons oud word as ek die lifestyle adapt. <laughs> nou ja, nou gaan ons aan en ons kom by een groep. Uh, ja, hulle is... Uh, middle of the road en hulle het ees in 1967 uh, opgetree as part 4 en later as Los Caracas voor hulle op 1 april, nie een april grap nie, op 1 april 1970 het hulle by mekaar gekom met Sally Carr, die dame met die helium stemmekie. Uh, ach, maar so prachtige stemmekie, uh, as die sangeres. Nou, middle of the road het toe getrek, wel hulle het gesikkel om op dreef te kom daar in Australië en Skotland en oorals, maar toe in 1972 toe trek hulle na Italië, waar hulle amper onmiddellik een treffer in die ABBA-stijl geword het. Nou ja, hulle bekendste plaat was die immergroen chip, chip, chip, chip, chip, Maar vandag, die een wat ons na van luister, is ook nie Sacramento nie. Nee, dit is 1972 Selikie Soleil Soleil. Hier kom hy. Just a little bit lonely Just a little bit sad I was feeling so empty empty was hy, dit was Middle of the Road met hulle sangeressie en hulle het vir ons gesing Soleil, Soleil en nou wil ek vir julle ding vertel, nou moet julle mooi oplet en julle moet luister in die klas ok, as julle na ons luister, dan is julle obviously uh, het julle ons voorblad van die web waar julle luister, right? nou op die voorblad, ok, kom ons ontleed om vir julle heel boe aan staan na Ramkat Radio, waar ons nie sag kook nie, enzovoorts, enzovoorts, welkom, kontak ons, enzovoorts, enzovoorts, dan sien jylle klein prentjie daar van my, hi, te cute, <laughs> uh, ja, dit is die omroeper wat op die oomlik uitsaai, wat jylle daar sien, en dan loop die uh, goed of so, dan direct onder dit, is daar WhatsApp die DJ op lig, nou as jylle op die groen, daar so, klik, ne, dan sal, dan kan jylle maar boodskappen los daar op my uh, uh, WhatsApp en dit sal direct na my toe kom en ek sal met jylle so kan gesels. Nou, dan net onder dit kry jylle volgende program, jylle moet nou beginne afrol, uh, volgende program en dan sien jylle prentje daar van Rudolf, Rudolf Goosen. Nou, omdat hy die volgende is, uh, met uh, wat gaan uitsaai en sy program is op spoed. En uh, ja, en dit is oor 0 da 2 ure, 15 minuut en 11 secondes wat hy gaan uh, opkom. Dan is daar een lys van die laaste 20 liekies wat op die uh, uh, program of op die radiostasie gespeel is. Dan is daar een uh, running of slideshow van al die uh, eh, DJ's wat op die uh, uh, stasie uh, uitsaai en uh, onder dit is die weer Kaapstad, Pretoria, Johannesburg, Roodepoort, Durban en uh, die warmste is Pretoria met 27 Kaapstad 7, uh, 19 en na en dan al drie die ander is 23, 23, 23. Maar in elk geval, onder dit is daar plaaslike nies. Uh, dit uh, is, is, is uh, headlines wat jy op kan klik en dan geer het vir jou die uh, stories. Dan aan die rechterkant daarvan is daar werksgeleendhede. En uh, dit is voltydse of deeltydse werksposities. Hulle sê waar dit is en soos byvoorbeeld hier so, uh, eh, admin assistant word gesoek fulltime en uh, eh, by die Cape Flats uh, enzovoorts enzovoorts, nou, daar is een hele rits van hulle daar so moet nie sê jy krij nie werk nie gaan kyk daar, daar is werk uh, <laughs> en ok en nou kom daar een afdeling wat sê ons wil graag van jou hoor nou hier by Ramkat Radio wil ons graag van jou hoor. Vul asjeblief die vorm in, uh, eh, so dat ons weet waarvan jy hou. Hoekom? So dat ons vir jou beter dienst kan lever, ne? Daar het jy uh, eh, vraag wat uh, begin by, wat is jou naam en jou van en op wat er stad woon jy, uh, wat is jou uh, sovoortse en uh, e-postadres, uh, hoe het jy van Radkat Radio te, te hore gekom, daar kan jy kies, jy weet, was het familie of vriende, internet, uh, Facebook of radio, uh, garden streamer, radio SA, enzovoorts. Nou, waarom luister jy graag? Uh, kan jy kies daar so? Nou, wat is jou rede, hoekom jy dit luister? Wat is jou ginsling type muziek? Boermuziek, gitaarmuziek of wat ook? Uh, uh, wat is jou gunsteling program op radio, uh, Ramkat Radio, nou daar so, uh, is, sê hulle choose met een pijlkie, dan maak jy die pijlkie oop en hy wees vir jou al 21 die staties en jy kan daar kies wat er een jy specifiek van hou en heel laaste gee hulle jou kans om wat wil jy graag begin hoor of meer van hoor op radio, uh, Ramkat Radio, en dan antwoord jy daar die vraag, en dan submit jy, en dan uh, is jou, jou vorm daar, en dan weet ons hoe jy as luisteraar voel oor wat jy kry. Nou ja, daar so het ek nou baie tyd gemors, dit is tenminste drie plate wat ons gaan misloop vandag, net om vir julle dit te vertel, so dit is belangrik, dis hoekom ek het vertel, is vir jou vir jou wat ons het doen. Nou kom ons by die Griekse dametje en haar naam is Vicky Leandros en sy is geboor in Griekenland en haar pa was ook baie beroemde komponist, muzikant en sanger uh, by name Leandros. Hy was uh, papetaan Anasius, papetanasius. Uh, eh, sy word wereldwijd bekend as de Luxemburg inskrywing in die Eurovisie 1974 competitie gewen het in uh, Griekse Likie Apres Toy, wat in Engels vertaal na Kamuat Mei. Julle allemaal ken hom ook. Sy begin een politieke wereld in, daar in rond tas, maar kom gauw achter dat het te tyd, veel tyd in beslag neem en dit bots met haar uh, muziekloobaan. Nou ja, die een wat ek gekies het vir uh, eh, Vicky eh, Leandros om vandag vir ons te sing, is een wat eindelijk baie beter gesing word dier uh, uh, Demis Roussos. Maar uh, ja, so af en toe lyk like een mens die vrouwe stem liefers. So kom ons luister vandag na hoe sing Vicky Leandros Goodbye My Love Goodbye. Vicky Leandros, wat sal ons als gemis het as sy dan die politiek wereld ingevaar het? Jo, daar is prachtige liekies van haar. Soos ek sê, hierdie ene, nie haar beste nie, uh, daar is beter weergaves van die liekie, maar ek, ek like dat mens so af en toe uh, eh, bykie wisseling kry. Uh, ek, soos ek sê, Dennis Roussels is die overdaai ene uh, champion uh, op, op die specifieke liekie. Uh, nou, ek praat te veel en doen te min. Die, die, die idee is om muziek te luister. So, kom ons luister na Pendulum en die liedje is Take My Heart. MUZIEK was hy baie, baie, baie populaire ene van Pendulum, en dit is Take My Heart, Vat My Heart, en doe nou mee wat jy wil. En uh, ja, uh, ek moet net bylas, by die uh, les wat ek julle nou gegeet oor die voorblad van ons uh, stasie, wanneer julle, julle ginsteling stasie kies, gaan eers dier almal van hulle, en dan besluit jy wat er een is, jou ginsteling van die lot, want jy mag net een kies. So, dan kies jy net die een. Moe nie boe beginne, beginne, yes, yes, yes, yes. dan <laughs> nou gaan jy uitvind, nee, hy wil nie die tweede een aanvaar nie. Maar, uh, ja, uh, so, gaan dier al die staties en besluit dan wat er een jy die meeste van hou. Die ookie wat ons nou na gaan luister is uh, Pieter Loutus, ook een Suid-Afrikaner en sy, uh, een van sy bestes wat hy destijds, uh, hy was moos die ou wat piekeboks, saam met uh, Bob Courtney, het hy piekeboks geran op Springbok Radio. Nou ja, ons luister na sy Sunday Girl. As I wait of dawn. I hear the blackbird singing out my song. And he sings it loud, and he sings it clear. There's no one finer than my Sunday girl. Sunday girl, Sunday girl. There's no one finer than my Sunday girl. Sunday girl, Sunday girl. There's no one finer than my Sunday girl. no my Sunday girl. When I close my eyes and I go to sleep, I dream of her dancing down the street with the sunlight shining through her golden hair. There's no one finer than my Sunday girl. Sunday girl, Sunday girl. There's no one Sunday girl, Sunday girl, Sunday girl. There's no one like my Sunday girl. Pieter Loutus het vir ons gesing Sunday Girl. Nou, ons is halfpad met die program en Joy, ek, ek is blij jy is ingeskakel. Uh, daar was langklaas iemand wat uh, die funny spot soveel waardeer soos jy. Nou, vandag het ons maar weer vir wek het. Uh, hy is maar die makkelijkste, uh, want uh, al die ander uh, stand-up comedians, uh, gebruik nou taal wat mens nie juis op die radio kan gebruik nie. Uh, jy weet, ons het nie ouderdomsbeperkings hier so nie, en uh, so ek moet maar kieskerig wees wat ek kies. Uh, Wacketsene word daarom uitgebiep, biep, biep, biep, al hoor jy net beeps, dit is, uh, wel, jy kan aanvaar, dit is ouwens wat kwaad raak vir die mannetjie, want die mannetjie soek altyd, hy krap wat, wat het nie heep nie, jy weet. <laughs> nou, vandag, Eh, speel ons sy Rich Dad versus Poor Dad, waar uh, die status eh, een uh, bykie uh, bijgebring word of sovoorts. Kom ons hoor wat het hy te sê. Wackhead Simpson. Graham lives Graham in an upper class upper. area, but I live in an upper, upper, upper, upper, upper class area. Hold on right there. I'm okay. putting you on hold now. Okay, that's fine. Oh, this is going to be so funny. Hello. Hello, Graham. Yes. Hi, it's Mark here. How are you? are yourself. I'm good, thank you, Graham. Graham, my uh, son Chris is friends with uh, your son Graham junior mm-hmm. Yes. Our wives have been talking. Okay. And they'd organised a play date at your house this coming Friday. Hmm. All right. Look, let me let me be honest with you here, uh, Graham. I, I just uh, spoke to my wife and I just googled your address and where you guys live. Yeah. And you know, honestly, I don't really want my son Chris going to that area. No. <laughs> Is it a rough area? No, it's not a rough area. I've been staying here for, for about two years, four years. Because look, I mean, what do you mean? What do you mean by that? It's not a low class area. Because look, honestly, I'm a doctor, and, and I, I live in a posh part of, of town, <laughs> right? Because you, cause you know, um, I was thinking maybe if, if your son comes uh, to, to our house. But then again, I think it's like not good for rich people and poor people to mix. <laughs> it's not good for poor people to, to mix with, with rich people. <laughs> Yeah, yeah, you know, well, that's what I was thinking. And I thought, you know, because Generally, they then, then, you, then you saw wrong, I think. Yeah, because you know normally poor people they have sticky fingers. You know what I mean? <laughs> Yeah, the if if my has complained, he's going to steal something of yours. Hmm. Sorry. don't, don't, don't do now, please. So what's your surname, Mike? Ferguson. So yeah. look, you know what? It, I, I, know it's a habit and perhaps it's upbringing, but you know, uh, <laughs> poor people do steal. So I just don't really want that in my house. I don't want it to rub off on my son. All right, Mike. then just forget about the whole thing. Then. Yeah, I don't know how we're going to tell the kids, though. <laughs> I say, so, what do you want to go on about it? No, because it's the... You just said your uh, low class has got sticky fingers and around ah, them. You, you're classifying with low class now. Well, what do you do for a living? I do for a living. It's got, what has it got to do with you? You're a doctor, man. What, what, what my kids got to do with class, man, for f***ing sakes? Okay, here's the deal if you can break up the friendship between your son and my son, <laughs> I'll give you 2,000 rand. Have you, have wow. you ever, have you ever seen that amount of money before? <laughs> I, will give you 2,000 rand in cash. I bet you've never you ever. stick that 2,000 rand up your ass, man. <laughs> I'll, I will do that if, if you can sort of break this friendship between, uh, your son, Graham, and my son. I'll do that. I'll do that. But you can take that 2,000 and stick it up your ass. Okay. You, you're a what, what doctor? You're a bum doctor doctor. What do you mean? I don't know. You say to your doctor, you're a surgical doctor or <laughs> Venezuelan doctor. What doctor are you? I'm a toe doctor. I, I operate on toes. I'm sorry to hear about your All right. I'll sort it out with the kids and I'll sort it out with my wife. You don't have to worry about my kids coming to you. So just no, no from me. Because you sound like a real f**ing asshole. yeah well, you know what? All right. Well, what, what, okay. So you can stick that two thousand. Go and buy yourself something with that money, man. Yes. All right. Thank you. oh, he's mad as hell now. Hello. Hi, dis you see my gebel. Ja, Andriet. Hm. Ja. Hier's iemand anders wat gebel het van 'n Mike from van die skool school of iets. Ja. Ja, dis dokter Mike. Wie? Dokter Mike. Hm. Sy vra Anetjie nou iets gereël vir Vrydag of wat wat wat wat vir die kinders op iets. Nou sê ja. ek is ja. in klas. Sy kinders mag nie dalk ons speel nie, my kinders mag nie dalk ons speel nie want hulle klang vinge. Hallo? Wat? Hm. Sy my kinders speel. Ja, ek dink ek is so kwaad ek kan nie meer af te. Jo. Nee man, ek Dis die ou. Dis dokter Mike Ferguson. My yeah, ja, bloed yeah. koop nou asseblief. Wie die Mike eh, surgeon wat wat wat wat. Hy was dan iewers in Pretoria. Hy bly in Brits. Hy kan nie vir my sê ek is low nou class nie man vir ja. tyd. Yeah. Nee, ek soek sy nommer. Ek soek sy nommer nou. Wie gee sy nommer? Yeah. Ja. Ek kan net kyk op my foon. Ja, dan kyk jy dan bel jy my terug asseblief. Hmm. Ja, ok. Alright, bye. Bye. Mm. Oh, you're so mad. Okay, I will be calling him back now. Hello. Hello, Graham. Yes. Uh, Dr. Mike. Yes, Mike. Okay, can you just please call me doctor? no. no, look, please just give me the respect I deserve. Okay. And, uh, okay, doctor. Leonard's had nightmares about little long fingers and shit like that. In the first place, I don't know who the f- you are, at which actors do you uh, do your stuff that you have to do? Uh, Eugene Marie, Kalafong, or where? Mm. One military. One, uh, that's, that's a military. So you, you do uh, operations on their shoulders or what? Let me just tell you a bit about myself. I work. No, no, no, no, no, no, no, no. I work on no, Mandela. No, no, no, no. no I work no, no. on Mandela. No, no, no, no, Mike. I don't want to. I don't want to hear your stories. I, I work on President Zuma. Uh, <laughs> that's why he's so f***ed up. <laughs> I, I work on Julius Malema. That's why he's also so f***ed up. no, no, no, no, no, no, no. I've got, actually, I've got to say to you. Okay, look, can I just uh, introduce you to somebody? Yes, <laughs> now. Another doctor. No. Hello, Lizzie. Graham. <laughs> Graham. Yes. Guess who's talking? I don't know. It's Wicked Simpson. <laughs> Ah. Let me just catch my breath for a few seconds, please. oh, doesn't cry. Nee, dat is goed, ja. Nee, gaan I think even my yourself. life, I would be caught by you in a happen. Oh. Nou ja, daar so, never say never. Een of ander tyd kan hy jou dalk bel. En uh, as jy onkant betrap word, kan jy onnodig briesend raak en al die energie spandeer aan jou woede. En, uh, ach nee, is nie die moeite werd nie skryf hom af. As hy ou my gebel het, ek weet nie. Ek sal nie so makkelijk in sy trap geval het, moet hy verskoning van hom van klaas nie. Ek sal dankbaar wees as hy nie wil hee my kinders moet soen toekom nie. Uh, ek sal nie met soke so ou wil meng nie. Maar in elk geval, kom ons stap aan met die program. Ok, Joy, I hope you enjoyed that one. Uh, ons gaan aan en ons kom nou by Albert Louis Hammond. Die ookie is geboor op 18 mei 1944 en uh, hy is in Londen geboore. Hy is Engels geboore, maar nou kom hierdie ding, hy is een Gibraltariese sanger. Ok, yes, ek is blij, ek is nie in die plek geboore nie. Het klink vir my aansteeklik. Uh, maar uh, ja, as ek het vir, allemaal moet verduidelik waar ek vandaan kom. Gibraltarise eh, sanger, uh, liekieskrijver en platemaatskapie eienaar. Hy was een productieve skryver wat op commerciele suksesvolle solo vir kunstenaars geskryf het waaronder, luister nou hierdie impressive lys van die liekies vir wie hy uh, vir mense geskryf het. Hy het geskryf vir Celine Dion, Joe Dolan, Aretha Franklin, Whitney Houston, Diana Ross, uh, Leo Seye, Tina Turner, Glenn Campbell, Julio Iglesias, Willie Nelson, Lynn Anderson en Bonnie Tyler. En die groepe was Ace of Base, Air Supply, Blooming, Chicago, uh, Heart, Living in a Box, The Carpenters, The Hollies, The Pipkins, Starship en Westlife. Nou, wrachtig, ek sê julle sê, mense, uh, sit dit op jou CV, en dit is hoekom ek elke keer en jylle seker al gat vol daarvoor as ek die naam Albert Hammond hoor, dan sê ek die beste liekieskrijver ooit, want eh, van die liekies wat uit sy pen uitkom natuurlijk, is uh, Make Me an Island, You're Such a Good Looking Woman, Nothing's Gonna Stop Us Now, uh, One Moment in Time, The Air That I Breathe, eh, het tref het vir die hollies, ne? All the Girls I Loved Before, uh, Willie Nelson duet, en uh, When I Need You, van Leo Sayer, in 2015 ontvang hy Britse Akademie vir uh, sy Ivor Novello toekenning vir uitstaande sangversameling. Uh, hy het uh, op die, uh, sy enigste top 20 Billboard treffer was sy persoonlijke, uh, was It Never Rains in Southern California. Nou, ander liedjes wat hy self sing, is Down by the River, Free Electric Band, I'm, I'm a Train, a Chuka Chuka Train, en sovoort, en When I'm Gone. Nou ja, kom ons luister, wacht, spaar my al die. Jo, ek het gesê, ek praat te veel. Kom ons luister na Elmer, uh, Albert Hammond, en die liedje wat hy nou van sing is, ook een wat hy self geskryf het, Everything I Wanna Do, I Wanna Do It With You. Everything I want to do, I only want to do with you. Everything I want to do, I only want to do with you. I will always have a bed to sleep on, and there'll always be a side for you to let you in to have my world. Baby, that's the least that I can do. And I don't want to go to work unless you're there when I get back home. No, I don't want to go to work unless you're there when I get back home. And if you're not, then I won't eat, cause I don't want to eat alone. kids of mine running round and raising hell. No, I don't want kids of mine running round and raising hell. But I don't care what my kids do. was Albert Hammond en die magician met muziek, so ek sê. En daar vertel Hanlie van Roy en my nou daar van Kempton Park, vertel sy my nou dat hy onlangs of hy was in hierdie jaar nog, was hy in Suid-Afrika. Ek is jammer ek het om gemis, ek wil graag gaan kyk na so'n man wat uh, rarig uh, met muziek kantoor, rarig. En ok, ons luister nou na Pieter Maffei, en sou ook sy, ek wonder of het sy enigste treffer was, You. Kom ons luister. MUZIEK always, always only you. No matter what we both go through. nooi amal na Kokanje Afteroord, geleë net buite Modimolle op Saterdag 22 April vanaf 9uur, want ons hou weer karnaval. Ons tema is Loukulus lekker en ons vat hande met die streeksgemeenskap met gratis toegang en sowat 40 stalletjies, kunstenaars en verskeie ander optredes, kan u dit nie mis nie. Kontak Kokanje 014 715 2030 om deel te word van hierdie feestelikheid. Dan sê, dankie Julie vir die eh, voorlies uh, van daar en uh, so jylle weet allemaal wat jylle op 22 april gaan doen en uh, ja, ondersteun die mense, dis vir die ouwe te huis enzovoorts enzovoorts, ek sal net nou weer daar die stikkie uh, speel en dan sorg dat jylle die pen en papieren gereeld gereed hou. Right, ons het nou uh, Petula Klaak op die draaitafel in 19, en wanneer kom noem hulle dit nog steeds die draaitafel? Huh? Dit was ons met die uh, eh, vinylplate wat ons het, die draaitafel genoem het. Maar in elk geval, in 1964 was sy een reesetreffer in Frankrijk, maar in die 60s was die, uh, die uh, wel, hulle sê die 60s was bezig om om haar te gebeur en sy was nie deel daarvan nie. Die muziekproducent van Pai Records, Tony Hatch, het het goed besef en gevolglik vir Petula Clark in, Prang, uh, eh, in Parijs, Frankrijk gaan sien en voorgestel dat sy weer iets in Engels moet sing om haar hupstoot op haar loopbaan te gee. En sy het direct daarna die liekie Downtown opgeneem en haar gewildheid het dadelijk gestuig. Nou Petula Clark sing vir ons This is my, my, my song van 1967, maar nou luister hier <laughs> die, die, die grap man van die wit en zwart uh, eh, komedie, uh, Charlie Chaplin, sal jylle glo, hy was die skryver van die reliekie, dit is, uh, uh, men sal dit nou nie van hom verwag, om, uh, uh, hy het eindelijk een hele paar mooi, uh, prachtige melodie en liekies geskryf, hy weet Smile is ook een van hulle, uh, van, uh, wat is het, Perry Komo, wat om, ek weet nie, kan nie onthou wie om sing nie, maar Smile, en This Is My Song, hierdie dier Charlie Chaplin geskryf, en hier sing Petula Clark, dit vir ons nou. Allee, dis prachtig, ne? Uh, Petula Clark gesing en Charlie Chaplin geskryf. Nou, Charlie, dit is nog een wat jy in jou hoed kan sit, die doodjie van jou. Wat het, hulle, hulle dit een bouler moes genoem, die hoedjie wat hy gedraad. Nou, ja, jy kan nog een uh, medaille in jou hoedjie sit, <laughs> Charlie, in jou bouler. Nou kom ons by ene wat, uh, ja, hierdie dametje, is echt, echt Suid-Afrikaans, uh, eh, Afrikana sal hy nou mens sê, en ek praat natuurlijk van Sonja Herald, en uh, eh, sy is in een klein Gautengse myndorpie Nigel, geboor op driejarige ouderdom al haar eerste sangoptrede by die plaaslike gemeenskapsontspanningssaal gemaakt, en die Afrikaanse wiegeliekie, slaap my kinkie, slaap sag, gesing, sy het die Afrikaanse medium Tini Foster primair en hoerskool John Foster bygewoon en uh, waar sy albei uh, in die laar en die hoerskool hoofmeisie was en sy het later die diploma cum laude in uh, onderwijs behaal na drie jaar aan die Johannesburg Houtstad Onderwijs College. Nou, die een wat sy vir ons gaan sing, is een wat Hanlele vir my gestuur het, Nou, sy het hom vir my gestuur op my foon, maar, nou, ek weet nie hoe dit werk nie, maar skielik het hy sommer my, uh, my uh, leidtoon geraak. Ek het hom nie so gestel nie, sy het net die liekie vir my gestuur en toe ek weer hoor, toe daar speel hy, en toe ek, eh, wel, dan is het my foon wat leid. So, ok, ek mind nie, lekker liekie, as een leidtoon. Uh, kom ons luister na Sonja Herald, uh, eh, Arend Seflerke. Daar stemme in die aandwind Wat aan my soveel vertel Van die lewe en die werkelijkheid verstaan Die son skyn oor die water Weerspeeling goud en rood sal aanhoud al so alleens vergaan as alles verloore is sal liefde bly staan al so er donker daar kom en jy verloor voel hou vast aan hoe Sonja Herald met die Arendse vlerke wat ek by Hanlie hulle gekry het destijds al en uh, want ek het, ek het die liekie gehoor toe wonder ek en nou wat wat wat toe stiel om vir my en dit is natuurlijk ook in Engels uh, You are my lady ja is die Engelse weergawe van daar die specifieke liekie en dit is juist hoekom ek in hom belang gestel het want ek wil graag om uitgesort het, maar nou kom ons by een groep en hulle word genoemde Sweet. Hulle is ook net bekend as Sweet, is in 1968 in Londen gestig en is een Britse rockgroep wat in die 1970s wereldwijd bekend geword het. Hulle bekendste groeplede bestaan uit hoofdsanger eh, uh, Brian Connolly, basspeler Steve Priest, gitaarspeler Andy Scott en op die dromme het hulle Mick Tucker. Die uh, groep is oorspronkelijk Sweet Shop genoem. Die groep het in 1971 hulle eerste treffer Fanny Fanny gehad, maar vandag luister ons na uh, Sweet met uh, Fox on the Run. Ek het twee van hulle hier so. Die ene is Fox on the Run en die ander is Wig Wag Bam en What Wham Bam, <laughs> whatever. Kom ons luister hulle sommer uh, rug aan rug, dan spaar ek een bietje tyd daar so. you come hy. How about sweet? How about sweet? Fox on the run. <laughs> Colombo on the run. A big wreck. as hy die voete jik, die voete jik, daar ene, hy, wat is dit, die jive daar, of die rock and roll daar, ek weet nie, ek kan nie onthou nie, maar het was daai daar, het, uh, niemand het stil gesit as hulle daai dinge gehoor het nie, uh, <laughs> en ons ouwers het ons allemaal gewaarskie teen daai stek, uh, eh, type muziek, nou ja, nou, uh, ek gaan nou weer een dubbel doorgooi, Uh, ek was nou net uh, twee op uh, The Sweet gewees, ek sien die volgende en het ek ook twee van, en die ou wat het vir ons gaan sing is Ellen Garrity, en hy is een muzikant geboor op 14 oktober 1947 in Manchester, Engeland. Uh, en hy het een uh, aantal treffers in Zuid-Afrika en Rhodesia gehad. Hy het sy eerste treffer met Put Your Hand in the Hand gehad, wat in 1971 vir die eerste keer op Springbok Radio top 20 kaarte was. Dit is uh, opgevolg dier sy uh, I Need Someone, wat nummer 2 op Springbok uh, top 20 en het 33 weke op die trefferslijste geblei. In 1973 het hy sy Sari toekennings uh, vir uh, album van die jaar en eh, beste mannelike sanger gekry. In 75 het hy tweede Sari toerkenning vir die bestelike mannelike sanger en sy derde in 1981 gewen met uh, saam met die Sari vir die top 20 kunstenaar van die jaar. Nou, Alan Garrity syng vir ons in nou twee liedjes. Die eerste ene gaan wees Home isn't home anymore en dan direct daarna gaan, hy, gaan ons hoor I need someone Kom ons luister, hier gaan hy. Home isn't home anymore at you. You're always on my mind. But I would let you if I could get you. I'd like to make you mine. Cause it's been so long since I have been in to lean on, someone to understand, someone I can depend on. As hy, Helen Garrity, eh, ek wonder wat het van die ou geword, hoekom het hy so in die achtergrond verdwijn? Ek meen, hy was op een stadium, was hy daar, uh, by mense die, die gelijke van uh, Clive Bruce en die hele klomp, ek meen, hy, hy gaan nog sterk, hy gaan nog sterk aan, en Helen het maar net verdwijn op die achtergrond. Uh, mens uh, wonder wat die omstandighede daar is. Uh, uh, of hy sy stem verloor het, of uh, wat. Ons nooi allemaal na Kokanje Afterword, geleen net buiten Moedimolle, op saterdag 22 april vanaf 9 uur, want ons hou weer carnaval. Ons thema is Laukulis Lekker en ons vat handen met die streeksgemeenskap, met gratis toegang en so wat 40 stalletjies, kunstenaars en verskye ander optredes, kan u dit nie mis nie. Contact Kokanje 014 715 2030 om deel te word van hierdie feestelikheid. As hy, dis wat jylle gaan doen op 22 april. Uh, toegang is gratis en as al die stalletjies om jylle self mee te vermaak. Nou, <clears throat> Dave Mills, uh, ja, hy het uh, ook een van my ginsteling liekies was Teresa gewees, wat hy gesing het. Maar kom ons luister, hier sing hy vir ons Love is a Beautiful Song, een wat hy baie, baie uh, gewild of populair voor was, is die specifieke liekie. Kom ons luister. MUZIEK so, dit kom, het eh, is daai tyd van die dag wat ek moet afsluit, en ek is verneek, ek voel verneek, <laughs> en ek dink ek het myself verneek daar so, ek het te veel gepraat en te min liedjes, daar is nog 12 liede oor, wat ek gekies het vir die speelhuis vandag, en verrag is nie by hulle uitgekom nie, so baie het ek gepraat, maar net voor die program het ek ook een onderhoud gehad met een, eh, een, eh, een Eh, dit is een Zimbabwese sanger wat oorgekom het na Suid-Afrika toe en hy sing nou in, Af in Afrikaans is uh, my wereld, wat sê jou sy naam? Tony? Ja, sweets, Tony. Tony. Maar in elk geval, kom ons uh, ek, ek, ek, ek gaan probeer om drie in te druk, maar ek het tyd vir twee. uh, <laughs> as jy dit verstaan uh, ek sê vir julle, dis baie dankie dat julle uh, ingeskakel was met die tweede rij, gaan ek nou afsluit en ek bedank julle vir die gereelde inskakeling. Ek hoop die, dis nie die laaste inskakeling nie, nou voor ons die laaste twee, of dan miskien drie, ek hoop so. Uh, eh, eerst een paar aankondigings, indien jylle enige versoeken wil uitsaai, of aankondigings van eenkomst of pereinies, of wil maak, jylle is baie welkom om my enige tyd te kontak op my cellfoonnummer 072-541-9803 en jy kry wereldwaie blootstelling as jy jou product of jou dienste jou prestatie adverteer of talk die program borg. Jy sal vind dat het een baie kost-effectieve manier is om jou verkoope te eskaleer en talk somme te verdubbel. Advertising pays, soos hulle in Engels sê, Julle is ook welkom om my op daardie selfoonnummer te kontak. Ek herhaal hom, dit is 072-541-9803. Nou ja, dit was vir my een voorrecht om die muziek met julle te deel. Ek gaan uitspeel met uh, die eerste een is Dr. Marigold's prescription en dit is Hello Girl en dan Richard John Smith That's Why I Love You en dan heel laaste, maar nie die minste nie, as ek om gap kry vir hom, uh, Tiffany, kom ons druk Tiffany daarin, uh, I think we're, nee, ja, yeah, I think we're alone now, of anders te, hey, yes, hierdie congregation, softly whispering, uh, heaven is my woman's love, I don't want to play house, Carol O'Kay, Pretty Belinda, yesterday man, darling, we believe in tomorrow, it's so nice to be <laughs> with you. Dis als wat ek laat oorstaan, uh, net omdat ek te veel gepraat het nou vandag. Maar, ok, ek sê vir julle, uh, de, lekker naweek vir julle, en tot volgende week is het ek Ludwig Venter, wat sê, wees soet, loop mooi, was julle hande, en bye for now. yourself